Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dragi slušatelji, ovaj CD je hedija. On je sačinjen od nasihata, kratkih odabranih isječaka iz dersova naših uvaženih i cijeninih daja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo.